Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Kristus augšām cēlēs, patīs augšām cielīs. Dorgī broļi un mūsas Kristu, dorgī radēja Marija klausētoji, kā ik ceturtdīnu, arī šodien kopā ar jums ir prīsteris Mortenš un jūs klausītēs dīnas katehēze – Šajā ceturtdienā pordomosim, cik svarīgas ir lieldinis un ko nozīmēja pavestas vietējība urbi et orbi. Tātad lieldinis ir vissvarīgākie svētki visā liturgiskā gada laikā. Šajā dienā mēs svinam mūsu ticības pamatu. Tā kā Jēzus augšām cēlē svādinē, katra svādina savā dziļa savā ziņā ir kā lieldinis, dīna, kurā mēs atceramies un svinam jau augšam celšanos. Svātais apustulis Povuls viestule korintīšiem rakstēja, ja Kristus nav augšam cielīs, tad muļķēga ir jūsu ticēba un jūs joprojām dzīvojat savus grākus. Bet Jēzus ir augšam cielīs – Lūk, Lieldinu lielo prīka iemesls. Lieldinu laiks baznīcā ilgst 50 dienas, un šo laika liturgisko krosa ir bolto, kā to mēs redzam baznīcas divkolpojumos. Lieldinu oktāvā un lieldienu laikā bieži dzirdēsim vārdu augšām celšanos. Krošņiem Euharistijas svinībām Lieldinu reitā ir viens mierkis. Mēs vēlējamies ar pori plilstošu prieku atcerēties kunga Jēzus augšām celšanos. Lieldinu vigīlijas laikā mēs teikam apslacēt ar svietētu jūdini, kas mūs atgodino par mūsu kristēbu. Un kristēbā mūsu grāki ir pīdūti un mēs kļūstam par dīva bārniem – Lieldinu reitā, tāpat kā pirmajos Ziemassvētkos, mēs cenšamies kopā ar pāvestu un visu baznīcu izdzīvot šos svētkus. Un Lieldinis tāpat kā Ziemassvētkos aptver dieva dāvanas grandiozo lielumu, ar vi, kad ar vīnu dīnu napīteik. Un to pēc baznīca mums dūt īspēju svinēt Lieldinu oktāvu, proti 8 dienas. Šo dienu liturgijā pirms aleluja dzīdojuma, kā arī pirms evangēlē tiek dzīdota vai lasēta svinēga sekvence par gūdu Jēzum mūsu lieldinu jāram. Un latīņu valodā vārds paska nozīmē garom īšana, un tī ir ebreju svāki, kurus teik svinēta jū izīšana no Ēģiptes. Jēzus – ir jārs, kas teik nūkauts, lai globtu mūs no nu novis, leidzēgi kā jāri, kuru supurēja, lai ar to asinīm globtu ebreju tautu. Tūmār Lieldinis ir kaut kas daudz vairāk, ne tikai kā ebreju paskas svātku turpinājums. Tas ir kaut kas pavisam jauns, un to vītā, lai atbrīvotu mūs no nu verdzības faraonam, Jēzus nove mūs atbrīvoja no grāka verdzības, un to vītā, lai izvestu mūs no Ēģiptes uz apsolēto zemi, Jēzus augšām cēlēs un mūs īvat mūžīgajā dzīvē ar dievu. Kandīnes katehēze kopā ar jums ir prīsteris Mortiņš un turpinojam pārdomot lītes par lieldinēm, cik svarīgas ir lieldinis. Un turpinojot dūmu, gribu sacēt, ka lieldinis ir arī visvecākie svētki. Un, kā teicu, jūdi svinēja lieldinis atcerādami skunga garo mīšanu – kad naktī pirms izīšanas no Ēģiptes kunga eņģeļas apkova visus Ēģiptīšu pirmdzimtūsu nomim, kuru uzdzīvoja jūdi eņģeļis pagoja garom, jo jū durvju stenderis bija aptrīptas ar nūkauto jāra lieldinu asinīm. Bez tam šo svātku svinēja par gūdu atbrīvošanai no Ēģiptes verdzēbas – Visi šī vecos derības notikumi bija tikai simboli tam, kam bija jonūtiek jaunajā derībā. Kristus šo simbolus pīpildēja, izsireistais lierdinu jārs, kuru nūko vēl cilvēca būtu globta. Kaut Kristus asinīs ir mozgotas, tam ir mūžēgos, novis eņģelis īt garom, jo tas ir apzeimūgots mūžēgai dzēvošanai. Tātad Kristus ir mūsu dīviškais voduns, jo jis mūs ir izvedis no nu grāka verdzēbas un īvedis apsūlētajā zeme dabasūs. Tātad ar Kristus novi izabeidzās vecos derēbas vara un spākā stojās jauno derēba. Jau apustuļu laikos kristēgī vairs nesvinēja savas lieldinis reize ar jūdiem. Ī to svinēja vienmēr svādinē. Nicejas koncilā 325. godā nulēme svinēt lieldinis pirmajā svādinē piec pavasara pilno mienes. To piec visgarokos lieldinis var īkrist – To sagrokos liedinis var pat īkris 22. martā un visvieļokos 25. aprīlī. Lieldinis ir prīka dīna, jo mēs tani prīcojamies kūpā ar nomis uzvarātoju Jēzu. Topiec prīsters svātos misis laikā aicino visus līksmotīs. Še ir dīna, kū kungs ir devis, prīcosimies un līksmosim tymā. Visa šos dienas liturgija ir apgarota mīra un dziļa prīka pilna par kunga augšam celšanos. Piec svātos misis, kad izskan dīva žēlesteiba jūs uz pavoda un skan divkorš šaleluja. Bazneica ir tārpta svātku rūta un, kā sacēju, prīsters boltos, drānos gierbīsi, Oltori ar puškiem un svecām greznoti un, protams, simboliski ir uz oltora nuvītota uzvarātoja Kristus statuja. Evangelijā pusē vienmēr redzēsit liedinu laikā liedinu sveci, kuru mēs aizdedzam divkolpojumā. Un augšam celšanos noslēpums ir tik dziļš un tik bogots, ka ka baznīca to aptver ne tikai visu oktāvu ostoņas dīnas, bet visu lieldini. Un ostoņas dīnās baznīcā nasabeidz mums sludinot lieldinu prīku, bet līdz pat Kristus debesīs kopšanas svātkiem baznīca nabeidz gavilēt. Aleluja namitēgi skan lieldinu svātku misē, un īvada dzīsmā tas teik pat divreiz aptkortots. Tātad šis sauciens, aleluja, ir eistels lieldinu gaviļu sauciens, un ebreju valodā aleluja nozīmē, lai slavēts Dievs. Šī svētki mums liek padomot par daudzām lietām. Protams, šajos svētkos mums ir daudz dažādu paradumu, un, bet par tom mazlietiņu vēlāk. turpinājām mūsu pordomas par lieldienu laiku. Un lieldienēs mums ir paradums vietēt iedīņus, ūles, maizi, gaļu. Un zinām, ka Jēzus numura un augšām cēlēs mūsu pestēšanai, lai mēs dzīvotu dīvišķo dzīvi un ņemtu dalību lielajā prīkā. Un šo prīka izpausme vienmēr mums ir tikšanos ar augšām cēlušo kungu – svātos mises lieldinu upurī, tad, kad mēs laužam euharistiskū maizi, kad mēs pulcējamies uz kūpēgu lilgšanu un liedinu svinēbos, mēs visi esam aicinoti prīcotīs kūpā, arī kūpā prīcotīs pī svātku mīlesta golda mūsu mojos, kūpīnos, kūpīnos, Un tāpēc mēs cenšamies uz baznīcu atnest dažādus iedīņus, un lūdzam, lai kungs arī īlēj mūsu sirdīs gan prieku, gan labestību, gan atalgoja visus cilvēkus, kas rīpējās, kas gatavoja iedīņus, un eh, tai pazaverūtīs uz vietēju rituālu, tad vienmēr ir Mēs lūdzam, lai Dievs vietēji maizes, vietēji gaļus, vietēji ūles, jo pirmie kristēji visu gavieni nabaudēja gaļu un jūlus, tāpēc liedienu laikā mēs cenšamies lūgt Dievam svietēbu un kas lītoja, lai tas noktu par labu. Ja Ziemassvētkos teik, dadzenoti seglētis, tā lieldinēs mēs varam uh, un krosējam ūles, un ūle ir augšam celšanu simbols. Varētu sacīt, ka muzejs coļs pats porsa tūles čaumalu un iznok no to sorā dzēvs, tai Kristus ar savu spāku uzacēlēs no novis un izgoja no kopa. Un ūles ir jaunas dzēvē, bez zēmelē mēs dolūtīs ar tom ģimenes, stivinīku un visu lūkā, varam dalīties arī cits ar citu prīkā par Jēzus klotbūtni. Tāpat mēs svietējūtu maizi, dažādus miltu izstrodojumus, to darām par pīmiņu tai maizei, ar kuru Jēzus pādinoja ļaudis tūkstnesī, kas jau klausējās, un tāpat maizi jēmesos, svātajos un cīnējumos rūkos, lai to porvārstu par savu mīsu. Pieminēju arī gaļu, jā, arī svietēju gaļu un ķilpinojumus, ko mēs ādam lieldinu jāru un tu svātku iedīnu atcerē, un tūs arī Jēzus ēda kūpa ar apustuļiem pādēju vakareņu laikā. Taitot iedīns, kūpēgs golds ir prīka izpausmes olūts mums visiem, bet padomosim, ka vai mēs sajāmuši šo žīlestības dovanus arī spējam daļētīs ar citiem, kam ir vajadzīgs mūsu atbalsts, mūsu mīlestība un, protams, arī žalsirdības dovanas. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausieties Rādio Marija Latvijā, skan ēterā Dīnes katehēze kopā ar jums, kā ik ceturtdienu ir prīsteris Mortiņš un Turpinājām pārdomot, cik svarīgas ir lieldinis un ko nozīmē urbie torbi. Lielajos svētkos, Ziemassvētkos un Liedinēs uz Svēto Pītera bazilikas balkona pasarodās pāvests, lai dotu svētību pilsētai un pasaulē. Arī šajā godā Kristus augšām celšano svētku svinējumos Vatikānā 31. martā izasokās ar pāvestas svinēto evaharistiju Svēto Pītera laukumā sievietes, kuras sekoja jo uzruna un svietēba urbe torbi pilsētai un pasaulē. Un, protams, šajā svētajā misijas upurī, šajā divkolpojumā pavests mūs uz aicinoja uz mīru, izlēgumu un brolēbu. Es uzdot jautājumu, kāpēc tik daudz mirst, kāpēc ir tik daudz pūstējumu, Karš vienmēr ir sakove, un neļausim karavījiem vēl spiecēgok pilst por Eiropai. Napasadūsimies īrūču un bruņošanās logikai, aicinoja svātais stāvs. Mīru nekad nevar panākt ar īrūčiem, bet izstiepjot rūkas un atverot sirdis. Un tas ir tas galvenais viestējums mm, šajā Lieldinu dīnā, bet eh, interesanti, ka skan šeit pāvestas vietēba urbie torbi. Mēs parasti klausamies televīzijā, kad pāvests šūs vietēbu izsaka latīņu valodā, bet eh, latgaļiski tas skan šaidi – lai svātie apustuli Pīters un Povuls, uz kuru varu un autoritāti mēs pazaļaujamies, aizbildina pie mums par mums pie kunga. Svātos Marijas mūžam jaunavas, svāto Ercengeļa Mikeļa, svāto Joņa Kristētoja, svāto apustuļu Pītera un Povula un visu svāto lūkšanu nupelnu dēļ, lai apsažālojās par mums visu varēgais divs un pīdevis visus jūsu grākus, lai jūs aizvat Jēzus Kristus mūžēgajā dzēvē. Atlaides – absolūci un visu jūsu grāku pīdūšanu, laiku patīsē un auglēgai grāku nūžālai, gondarēšanu uz goru un dzēvis izlabošanu, svāto gora žīlesteibu un mīrinojumu un pastovēbu līdz golam, lobojus darbūs, lai dovo jums visu varīgais un žālsirdīgais divs un lai, un lai visu varēgo dīva, tāva un dāla un svāto goras vietēba nūnok por jums un palīk vīmār. Lūk, cik skaisti vordi izskan um, lelajūs svātkūs no Pītera Piesteča pāvesta Franciska. Un atcerēsimies, ka Jēzus nove un augšām celšanos ir mūsu ticības un glābšanas centrs. Lieldinēs, pāvests svietēji, Rūmas pilsētu un pasauli. Izdzīvojamies tāpat eh, šo laiku prīkā, pateicībā, lūgšanā, bet it sevišķi pirmos astoņus dienas – oktāvas dīnes ir tos prīka pilnas ir, un lieldien oktāva nūsaslādzās nokamajā svādīnē pēc Kristus augšam celšanos svātkim. Pāvests Jons Povuls ūtrais šo dīnu vētēja dīviškai žālsirdēbai, Dīva mīlestība un žālsirdība, kas mums dovoja, jo vīneigu dālu pilnība atsaklojās lieldinēs un uh, pūļu klūsteru mosai svātajai Faustīnai Kovaļskai pats Jēzus sacīja, ka ik viens cilvēks, kurš tic un lūdzās, var pazaļauties uz Dieva žālsirdību, lai ticība būtu ēsta, tai vienmēr ir joteik papildinotai ar tivok mīlestības dorbīm. Esi drošā un stiprā, Mūna sirds ir jūsu kungu. Esi drošā un stiprā, mūna sirds ir jūsu kungu. Teic mūna tviesele kungu kungs, kas manī josvātu vārdu. Teic tu kungu un atvieseli, neaizmirst, ko jis tev labu darījis. Jis spīdot visas tavas vainas. visas tavas vajadzības. Viņš klopj nu novis tavu dzīvību, vainagoja ar mīlestību, žēlistību. Esi droša un stipra, mūna sirds ceļ. cool. plaša un stipra, mūna sirds ceļā ir jūsu kungu. Kungs ir taisnīgs savus darbus, apspīstim sprīž taisnīgu tīsu. Jis mūzum darīja zināmus ceļus. godīgs un labvēlīgs, lēmprotīgs un ļoti saudzīgs. Cik toli debesīm uz zemes, tik liela ir jo žēlsirdība tiem, kas jo bīstās. Esi drošā un stīva sirds sevi ir jūsu kungu. Esi drošā un stipra, mana sirds sevi ir jūsu kungu. Esi drošā un stipra, mana sirds sevi. Kristo Kongo Iši trošenic te pravu nasi Ceri ustu Kongo Ceri ustu Kongo Skandīnas katehēze kopā ar jums ir prīsteris Mortiņš – Un noslēdzošajā daļā gribu paturpināt domu par dieva žēlsirdības vādīnu, jeb kā mēs baznīcas liturgiskajā kalendārā lasām arī par boltu svādīnu. Un pirmajos gadsimtu 7. dīnā pēc lieldinēm, tas ir lieldina oktāves vigīlijā, Jaunkristētī sapulcējās baznīcā un tur novilka savu boltu kristēbas tārpu, un atdeva savus dagūšos lampas, lai tos tiktu uzglabotas baznīcas Montu Kambarī. Un apģirbšanos ikdienas drēbēs nozīmē, ka ir jau pilntīsēgi baznīcas lūcekļi, un šajā dīnā ir pirmo reizi varēja pīsadalētīs upuriešanā ar savom dovanom, jo līdz pat šim upuram dovanas nūdevēju vītā kristvacoki. Un pirmajos gadsimtos dažos baznīcos būtu driebja novilkšana notika nokušajā dīnā Lieldi Noktāvā. Tāpēc arī šo svādīnu sauc par Boltu svādīnu, un kā jau teicu, tad Jonas Povuls otrais šo svādīnu arī ir iedibinojis kā dīva žalsirdības svādīnu. Un Varētu secēt, jaunkristētajiem šī dīna bija skumju dīna, jo bija novilktas jūs boltos drēbes, kurās tī pieejama kristēbu un pirmo reizi svāto komuniju. Topiec svātos misis laikā bazneica tūs mīrino un aicinoja steigtīs pie jos, kā jaunpīdzemuši bērni mēs jau pilni saprota bez viltei, bez smēļīt pīnu no nu žielestēbas, lai pazateicūtīs tam jūs uzaugtu, un jaunkristēti leidzēgi bārnim, kas ir naspiecēgi un barajās ar motis pīnu, tādā varētu sacēt simboliskā veidolā topiecus bazneicu savus jaunpīdzimušu saicināja tī nokai muzi bārni, bet ar lelu prīku un smeļ sev spākus nūsvātos, no evaharistijas, un šo svādīnes dūma ir nu kristēbes pie evharistējas. Un Bolto svādina, varētu sacēt, ir tējis to pirmo svātos komunijas dīnu, un tagad varētu sacēt, ka šeit svādīna ir, ir tei dīna, kurā arī tīka sitpi pirmos svātos komunijas noslēdz mūžēgu draudzēbu ar Jēzu un šai Dīnā atjaunoja savus sūlējumus, kurus tī deve pieamūt kristēbas sakramentu un to pieca tārpam, kurā teik ītierpti cilvēki ir bultos drēbis. Un uh, Boltos drēbes nav vinkoši tērpi, kur apsac visu augumu, bet eh, tīri tērpi simboliskā veidā, kas paroda dvieseles un sirds skaidrību. Un, protams, šī svātki vienmēr mums liek padomot un atcerēties par to, kā Dievs darbojās mūsos un kā Dievs darbojās ikvienā cilvēkā un, protams, arī baznīcā. Un lieldienu laiks ir tas laiks, lai mēs katrs censtos, gorīgi augšam celtīs, nogirt veco griecēgo cilvēku nūst un izatiepīs jaunā cilvēkā, kas pies dīva leidzēbas un veidola radēts. Itamā reizē šodien tas arī viss spordūmum šajā dīnes katehēzē, bet mēs tiksimies jau nokamajā ceturtdienā ar jaunu tēmu. Paldies, ka bijat kopā ar mani, kopā ar Radio Mariju. Paldies par jūsu atbalstu, un lai Dievs jūs svietēji un vienmēr ir kopā ar jums visos kolpojumos un visos dzēvis brēžos. Lai ir slavēts Kungs Jēzus Kristus, mūžīgi mūžam slavēts. Izskanēja dienas katehēzi Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!